Bajemos el asiento para atrás. Este tíos tenemos una química. Quiero verte y sudar Mi Dale, bebé, que estamos solos. El eco está Y yo por daño estoy en nena es que me ponga simpático Y me te rápida como no es tomático Querer de mi pueblo también es polvito mágico Le gusta mi mundo, le gusta en el corsario Que viva la joda, el placer y la droga Se esto nunca boda Millones semanal, sabe que somos la moda La joda, el placer y la droga Se esto nunca boda Millones semanal, sabe que somos la moda en su favorita pues te la puse Me dice que rico me la sé pone pone el loquita Diablo ya te casé En su favorita pues te la puse Me dice que rico me la sé Y se pone bien loquita Diablo ya te casé Vente para acá Tú tranquila que tengo yo todo controlado la dieta Vente para acá Shot de tequila tengo para ti, para toda tu amiga. Y se pone bien loquita y diablo, ya la casé, ya la casé. Este container de paro, un container de dinero.